Yeah, Frijo, Negro tap, Global Sound Aunque esté pegado, sigo estando firme. Soy un tipo responsable, diez fecha al fin de. Y todos esos traperos están sensibles. Porque no soy amigable, es increíble. Sepan disculpar si tengo que irme saludar gente que no sirve, ni disimular que yo no me rinden. Me quieren frontear, pero es imposible. Mírame mi ya hoy se acercan. sigo estando firme. Soy un tipo responsable, 10 fecha al fin de. Y todos esos traperos están sensibles. Porque no soy amigable, es increíble. Tengo miligramos con mi baby acelera Whipping que está derretido, mi latido no aceleran Tiene homeopatía en la cartera, me regaló la Josea No te pases de piola que tus trolas no forrean Cogiendo de queta mientras me tomo una molly Viendo sus tatuajes mientras me acuesto en su body Me besa la boca y me llena de humo en mari Pone dos cristales en el vaso y vamos al party Paso de forma con la cota, vida la que rockstar Estoy lleno de culo, le aseguro que la posta Que me explota el celu ya me acostumbro a sold out Yeah, yeah, te paso de forma con la cota, Vida la que rockstar estoy lleno de culo, le aseguro que la posta Que me explota el celu ya me acostumbro a sold out sigo estando firme. Soy un tipo responsable, 10 fecha al fin de. Y todos es otra.